every one of you. Та бүхэнд нь баярын мэнд хүргэе. The day was yesterday. It was August 15 that we established this parish of St. Mary's. А, Гэгээх а, Мари энэ парш сумыг бид нэр а, 8 сарын 15-нд банк байгуулж ирсэн. Энэ бол өчигдөр байсан юм аа. It was a very lucky name that we have given this parish. За энэ parish маань маш их одоо аз тайгаар энэ нэрийг одоо авсан гэж хэлж болно. I think because in the past years we have always been feeling the love and the concern of our heavenly mother. Өнгөрсөн жилүүдэд бид нэр бидний Тэнгэрлэг их эгийн ихийн ариун хайр халамж өгөөмөр сэтгэлийг өргөлж магтан дуусаар ирсэн. Just to give a short um, historical note of the dogma, it is a dogma of the assumption. The dogma is something, a belief, no? A belief of a certain truth of faith, a truth of faith, uh, which either comes from God or from the Holy Scriptures and traditions. За энгийнх марын тэнгэр заларсны энэ баяр энэ өдрийг би сүмийн одоо шашны онолтой холбон ярихыг хүсэж байна. Энэ шашны онол маань юуны өмнө хүмүүсийн итгэл бичлэлээр дамжин илэрч хэрэгжиж байдаг аа. Or it can be also a pronouncement of the church because they believe the church leaders uh, believe that it is a truth of faith. За мөн өмчлэн одоо энэ сүмийн өдөртөгчдөд дамжуулан энэ илэрхийлэгдэж батлагдаж явж болох юм а юу гэвэл сүмэн өдөрдөг шмэн одоо хүмүүсийг өдөрдөн авч явах төл бишрэлээр дүүрэн байдаг. So through the faith that comes from God through the scriptures and tradition and through the church is a dogma. За тэгэхээр юу вэ гэвэл э, ариун библийн сургаалууд, түн дээр гарч байгаа ёслолууд, дүүжлэг хүмүүсийн ихтгэл бишрэлээр дамжуулан, сүмийн ихтгэл бишрэлээр дамжуулан энэ сүмийн шашны онол гэж болж байна. It is something that we have to believe as Christians, as followers. За христчин хүмүүсийн хувьд, христийн дагалдагч хүмүүсийн хувьд бид нэр үүнд итгэх ёстой. And what is that? What is the dogma of the assumption? It's no other than Mary when she died was taken up to heaven. За тэгвэл гэгээрх найрын тэнгэр заларсны баяр мөн шагшны одоо шүнтэй холбоотой онол нь юу юм бэ гэвэл энэ бол гэгээрх найрын нас орсныхаа дараа тэнгэр заларсан гэдэг утгатай юм. And she is the only one I think taken bodily soul and body to heaven. Ганцхан түүний сүнс нь одоо тэнгэр рүү залрагцсан гэж та нар ойлгож байна. In a sense, she has followed Jesus. Jesus sitting at the right side of his Father. За тэгвэл тэр Иесус Христ рүү тэнгэр бурхан эцгийнхаа баруун гарал сууж байгаа Иесус рүү заларсан гэж хэлж байна. And why is it that uh, Mary has had a favor from God? Why is it that he, she, she was very much favored by God? It is no other than her closeness, her closeness to her son, Jesus. Яг чухам Тэнгэр их Мариам маань Тэнгэр бурхны агуу таашаал ивэлийг хүртвэ гэвэл юуны өмнө тэр мэдээж Тэнгэр бурхандаа хамгийн ойр байсны учраас түүний таашаал ивэлийг хүртсэн гэж хэл болно. All her life was dedicated to being close to her son Тэр өөрийнхөө бүхэл бүтэн амьдралыг тэнгэр бурхан тэр өөрийнхөө хүүд бүрэн дүрэн зориулж чадсан. From the beginning of the conception of her son in her womb to the end Mary was always together with her son. Mary өөрийн одоо хэвлээд ариун хэвлээд тэнгэр бурханы хүү бүрэлдэн бий болсон цаг мөчөөс эхлэн түүнийг нас баруун өхөн хүртэл үргэлж түүнтэй хамт So it's just very normal that Jesus, that God favors Mary and takes her bodily to heaven. Тийм учраас Тэнгэр бурхан онцгой таашаалаа өгч залруулсан гэдэг нь ойлгомжтой. In a sense, the feast that we are celebrating, the feast of the Assumption is a feast of the future. It leads us to a future. It leads us to hope that there is also hope for us. When we die, that there is something, a life of eternal bliss awaits us in heaven. За нэгэн их байрын тэнгэр э, заларсны энэхүү байрыг бид нар болов бидний ирээдүйн байр биднэрт итгэл найдвар өгч байгаа. Тэнгэр бурхны ам хязгаарч ташгүй мөнхийн ам байх гэдэг амлалтыг өгч байгаа ийм баяр бидний ирээдүйн зөвөн жива баяр гэж ойлгож байна. So that's why with faith, with hope and joy we celebrate. Тийм учраас бид нэр итгэл бишрэлтэйгээр бас гордлог найдвартайгаар баяр хөөртэйгээр энэ баярыг тэмдэглэж байна. In the gospel of today we have heard about uh, Mary visiting her cousin Elizabeth. За өнөөдрийн одоо ариун айлттай бид нар найр өөрийн одоо хамаатан бол Элизабет зочлон очиж байгаа тухай сонсцоо. And this shows us a very simple uh, act of visiting her relative. This gives us another aspect of Mary's life. За энэ хүү айлчлал нь түүний хэрхэн энгийн жирийн үнэхтэй болохгүй харуулж байна. Бас энэ нь түүний өөрийн амьдралынх нь бас нэг талыг бас харуулж байгаа гэж ойлгож байна. Her ability to share the joy that she has because she believes and she felt that she was favored by God. Тэр нь юу гэвэл тэр өөрийнхөө өөртөө байгаа эзний хаашаа л эвэрлэх хүрсэн онцгой ерөөгцэн нэгэн гэдэг бүлээн зөвшөөрөл тэр баяр хөөрөө хамаатан тоогоо олзж байгаа түүний талыг харуулж байна. So she went to a very far country where her cousin Elizabeth lives just to share the joy of being called the mother of God. Тэнгэр урхны ээж гэж нэрлэгдэж байгаа энэхүү аз завшаа энэхүү өрөөлөн ас хол сууж байгаа хамаатан цодтой хуваалцгаар зөчлөө очиж байгаа нүнийг харуулж байна. Elizabeth was blessed as well because she was at the time with her son in her womb whom we know as John. За Элизабет гэсэн тэнгэр бурхны ивэл ерөөлийг хүртсэн нэгэн гэж хэлж болно. Юу гэвэл хайрыг зорчлон очиход тэр хэвлийдээ өөрийн өөр ирээдүйн Йоханы одоо тээжсэн байна. Another aspect that we should learn from our heavenly mother is our ability to praise God for the wonders he is doing in our lives. За тэгвэл нэгэн Маригаас бид нар суралцах бас нэгэн онцгой зүйл юу вэ гэвэл түүний Тэнгэр бурхныг өөрийнх нь хийсэн онцгой ивэл хайрын төлөө магтаж байгаа тэр чадвар юм аа. In Mary's Magnificat she has proclaimed the greatness of God. Мэри Тэнгэр бурхны агуу хүчрэхэд талыг махан дуулж явж байна. When she says blessed be the Lord God of Israel for he has visited his people. Израилийн ард түмний төлөө хийсэн зүйлийнхэн төлөө Тэнгэр Бурхныг магтан дуулж байна гэж тэр хэлсэн. The whole recitation of praise given by Mary is an example for us to be always grateful to God whenever we have God's favor. Тэнгэр Бурхныг магтан дуулж байгаа Марийн бүхэл бүтэн энхүү сэтгэлийн илэрхийлэл нь Тэнгэр Бурхан бидний төлөө хийсэн бүх зүйлийнхэн төлөө талархахад биднэрт агуулх үлгэр дуурайл болж байна. These are simple ways. We have more things to listen to uh, about our Heavenly Mother. So the certain things. Her humility also is very important. We have to uh, follow her humility. За э, гэгэн хмээрээс биднээс суралцах зүйл ихэ гэж хэлсэн. Тэнд удаа ялангуяа түүний энгийн даруй төлөв байдал Энэ бол бид нэр түүнээс үлрэлэн дуурайх зүйл мөн чанар муу юм аа. So at the occasion of this uh, uh, feast of our uh, uh, parish, uh, let us be grateful. Let us be grateful to God and to be grateful for one another because we are brothers and sisters. За энэхүү манай парашын баярын өдөр бид тохиолдуулан энэхүү завшааныг ашиглан бид нар тэнгэр бурхамдаа бидний төлөө болон бид өөрсдийнхөө төлөө хийсэн зүйлийн төлөө талархах тэр боломжийг олгож олгож ирээ. Like when I was coming to the church I I could see uh, many of you whom I have not met for a long time. За тэгээ сая энэ сүм сүмийн заалар орж ирэхдээ одоо Удаа уулзаагүй та охины царай гараад. So it gives me joy. It gives me joy when I see you and especially when I did not see you for a long time. Тийм учраас удаа уулзаагүй хэсэг хугацааны дараа та охинтой иргэн уулзаад миний сэтгэл баяртай байна. One particular joy that I have is to see my dentist here. Otherwise I could not talk if he did not fix my teeth. За ялангуяа миний одоо шүдийг маань эмчилдэг эмч маань энэ байна. Хэрвээ эмч маань одоо миний шүдийг эмчилдэггүй байсан бол би одоо өнөөдөр ярьчихгүй байсан. I will not tell, I will not ask him to stand up, but uh, he is among you. Mm. Би одоо та нарын дунд босооч гэж хэлэхгүй, гэхдээ та нарын дунд байна. Тэр эмч маань. Okay, God bless us all. And happy celebration. Тэнгэр бурхан биднийг эвээх болтугай бүгдээрээ сайхан байлгацгаая.